Pirmas skirsnis Viktoras Gugo, Vargdieniai, trečias tomas, Verti Pranas Pavilaitis, Vilnius Vaga, 1972 metai, skaito Arnas Rosenas. Ketvirtoji dalis, Pliume gatvės idilė ir Sendenį gatvės epopėja. Pirmoji knyga, keli istorijos puslapiai. Pirmas skyrius, gerai sukirpta. Dviejai metai 1831 ir 1832 betarpiškai susiję su Liepos revoliucija, tai vienas iš pačių savotiškiausių ir nuostabiausių istorijos momentų. Šie dviejai metai yra likokios keteros, iškilusios virš ankstesniųjų ir vėlesniųjų metų. Nuo jų dvelkia revoliucinis didingumas. Jose galima išvelgti prarajų, Liaudės masės patys civilizacijos pagrindai tvirtas lydinys ant vienas kito susiklojusių ir tarp savęs susipinusių interesų nuo amžių išlikę senovinės prancūzų formacijos kontūrai, čia pasirodo praudringų sistemų, aistrų ir teorijų debesis čia vėl išnyksta. Tie pasirodymai ir išnykimai buvo pavadinti pasipriešinimu ir sąjūdžiu. Kartas nuo karto jos nutvieskė tiesos spindesys, šį žmogaus sielo šviesa – Toji įsidėmėtina gadinė apima gana nedidelį laikotarpį ir nuo mūsų jau gerokai nutolusi, todėl jau dabar mes galime išvelgti jos pagrindinius bruožus. Pamėginkime tai padaryti. Restauracija buvo viena iš tų tarpinių sunkiai apibrėžimų fazių, kurioje pasireiškia nuovargis, neaiškus gausmas murmesys, sapnas, samišis. Tai ne kas kita, kaip didžios nacijos atvykimas į postovę vietą. Tokie laikotarpiai labai savotiški ir apgauna politikus, kurie nori turėti iš jų naudos. Pradžioje nacija reikalauja tik tai ramybės. Visi trokšta tik vieno – taikos. Visų siekimas vienas – tapti mažam. O ta tai reiškia gyventi ramiai. Didus įvykiai, didžios rizikos, didus užmojai, didus vyrai, ne, labai ačiū, pakankamai esame jų matę, visą tai mums įgryso iki gyvo kaulo – žmonės mielai atiduotų Cezarį už Pruzijų ir Napoleoną už karalių įveto. Nuoroda. Pruzijus antrasis, antrasis amžius prieš mūsų erą, Bitinijos karalius, nuolankus romėnų sąjungininkas, 183 metais jiems išdavęs Hanibalą. Karalius įveto populiarus prancūzų pasakų karalius – Taikingas gerulis su popierinė kepuraitė vietoj karūnos. Šį personažą sukūrė Beranžė, pavaizduodamas jį satyrinėje dainuškoje kaip Napoleono priešingybę. Nuorodos pabaiga. Koks šaunus kuklus karaliukas jis buvo. Eiteno pačvintant, o dabar ilgos ir sunkios dienos vakaras. Pirmas pažygys padarytas su Mirabo – antras su Robespieru, trečias su Bonapartu. Visi nusivarė. Kiekvienas reikalauja lovos. Nuoroda Mirabo 1749-1791 garsus prancūzų buržuazinės revoliucijos pirmųjų metų veikėjas ir oratorius. Nuorodos pabaiga. Pavargęs pasiaukojimas, pasenęs heroiškumas, prisisotinusi garbėtroška – Susikrautas turtas ieško, reikalauja, maldauja, siekia. Ko? Prieglopščio. Jie įgauna, jie turi taiką, ramybę, turi atliekamo laiko, jie patenkinti. Tačiau tuo metu pasireiškia kai kurie faktai ir savo ruoštų beldžiasi į duris. Tuos faktus pagimdė revoliucijos ir karai, jie egzistuoja, jie gyvena, jie turi teisę užimti savo vietą visuomenėje ir užima ją, o visų dažniausiai tie faktai yra butininkai ir furjeriai – kurie tik paruošia būtus principams. Ir štai kas tuomet atsiveria politiniams filosofams. Tuo pat metu, kada pavargę žmonės reikalauja poilsio, įvykę faktai reikalauja garantijų. Garantija faktams yra tas pat, kas poilsis žmonėms. Tai tas, ko Anglija reikalavo iš Stuartų po protektoriaus. Tai tas, ko Prancūzija reikalavo iš Burbonų po imperijos. Nuoroda protektorius 17 amžiaus anglų buržuazinės revoliucijos vado Kromvelio titulas. Revoliucijai pralaimėjus 1660 metais į Anglijos sostą buvo gražinta Stuartų dinastija. Nuorodos pabaiga. Tos garantijos laikmečio būtinybė. Norom nenorom reikia jas duoti. Karaliai jas suteikia, bet iš tikrųjų jas duoda aplinkybių gale – Giliai žinotina tiesa, kurios tačiau stiuartai nenuvokė 1660 metais ir kuri burbonams netėjo į galvą net 1814 metais. Pasmerktoji dinastija sugrįžus į Prancūziją po Napoleono naiviai ir fatališkai tikėjo, kad būtent ji duoda ir todėl gali atsiimti, ką yra davusi. Kad burbonai turi dieviškąją teisę, o Prancūzija nieko neturi. Ir kad politinės teisės suteiktos Liudviko – 18 hartija yra tik tai dieviškosios teisės šakelė, Burbonų dinastijos nulaužta ir maloningai dovanota liaudžiai, lygi tos dienos, kada karaliui ateis į galvą ją vėl atsiimti. Tačiau jau iš to nemalonumo, kurį teikė Burbonų rūmam šį dovaną, jie turėjo pajusti, kad ji duota ne jų. Toji dinastija XIX amžiuje buvo gaiži. Ji raukydavosi dėl kiekvieno nacijos suklestėjimo. Pasinaudosime plačiai vartojimo atseit liaudiškų ir teisingų žodžių. Ji niurzgi. Liaudis šitai matė. Dinastija tarėsi esanti stipri, nes imperija dingo prieš ją nelyginant dekoraciją teatre. Ji nesumetė, kad ji pati atsirado tuo pačiu būdu. Ji nematė, kad ir pati yra tose pačiose rankose, kurios pašalino Napoleoną. Dinastija tarėsi turinti gilę šaknis, nes turėjo praeitį. Ji klydo – jis sudarė tik dalį praeities, nes visa praeitis – tai Prancūzija. Prancūzų visuomenė šaknys glūdėjo ne burbonose, bet nacijoje. Šios laptos ir gajo šaknys sudarė ne kurios nors vienos šeimos teisę, bet tautos istoriją. Jos buvo visur tik tai ne po sostų. Burbono dinastija buvo Prancūzijai puikus ir kruvinas jos istorijos mazgas, bet nebuvo svarbiausias jos likimo elementas ir būtinas jos politikos pagrindas. Tauta galėjo apseiti be burbonų ir apsėjo 22 metus. Šis laikas buvo pertrauka, o jie to net nenumanė. Bet ir kaip jie galėjo numanyti, jeigu vaizdavosi, kad Liudvikas XVII viešpatavo Termidoro 9, o Liudvikas XVIII Marengo kautynių dieną. Nuoroda. Termidoro 9 1794 metų Liepos 27 diena. Kontrrevoliucinio perversmo diena. Pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos laikotarpiu. Robespieras ir jo bendražygiai buvo giliotinuoti, Jakobinų diktatūra panaikinta ir įtvirtintas viešpatavimas stambiosios buržuazijos, pasmaugusios liaudės judėjimą ir praskinusios kelią Napoleonui. Nuorodos pabaiga. Niekuomet nuo pat pirmųjų istorijos dienų valdovai nebuvo tokie akli fakto akivaizdoje ir nematė, kokią dieviškosios valdžios dalį tie faktai turi ir skelbė. Niekuomet dar šio žemiškojo pasaulio pretenzijos vadinamos karalių teisę nebuvo taip griežtai neigusios aukščiausios valdžios teisės. Šitoje esminė Burbono dinastijos klaida ją pastumėjo į tai, kad ji vėl uždėjo savo letiną ant garantijų, suteiktų 1814 metais ant tų nuolaidų, kaip ji jas vadino. Liūdnas reiškinys. Tai, ką ji vadino savo nuolaidomis, buvo mūsų laimėjimai. Ką jie vadino užgrobimu, buvo mūsų teisės. Kai restauracijai pasirodė, kad jau atėjo metas, jinai, tardamasi esanti Bonaparto nugalėtoje, įsišaknyjusi šalyje, atseit patikėjusi, jog ji tvirta ir patvari, staiga pasiryžo ir surizikavo duoti smūgį. Vieną rytą jie atsistojo akis į akį prieš Prancūziją ir pakėlusi balsą ėmė ginčyti tautos teisę ir asmens teisę, nacijai suverenumą piliečiui laisvę. Kitaip tariant, ji pamėgino atimti iš nacijos tai – kas ją darė nacija ir iš piliečio tai, kas jį darė piliečiu. Tai tokia esmė garsiųjų aktų vadinamų Liepos mėnesio ordonansai. Nuoroda Liepos mėnesio ordonansai, karaliaus įsakai dėl ką tik išrinktų atstovų rūmų paleidimo, rinkimų cenzo pakeitimo ir kiti. Nuorodos pabaiga. Restauracija žlugo. Ji ir turėjo žlugti vis dėlto turime pripažinti, ji nebuvo absoliučiai priešiška visoms progreso formams. Šalia jos vyko daug didžių dalykų. Restauracijos metais tauta priprato derinti ginčius su ramybe. To trūko respublikai. Ir didingumą su taika. To trūko imperijai. Laisva ir stipri Prancūzija buvo skatinantis pavyzdys kitoms Europos tautoms – Robespiero laikais bylojo revoliucija, Bonapartų laikais bylojo patrankus. Paskui Liudviko 18 ir Karolio 10 laikais bylojo protas. Vėjas nutilo, vėl įsidegė žibintas, gedrose viršūnėse supleveno tyra proto šviesa. Puikus reginys, pamokantis ir patrauklus. Per penkiolika netrikdomos taikos metų visiškai atvirai klestėjo didieji principai – Tokie seni mąstytojai, tokie nauji politikos veikėjai. Lygybė prieš įstatymą, sąžinės laisvė, žodžio laisvė, spaudos laisvė, bet kurios veiklos prieinamumas visiems gabiems žmonėms. Šitai truko lygi 1830 metų. Burbonai buvo civilizacijos įrankis, kuris sukiužo apvaizdos rankose. Burbonų žlugimas buvo pilnas didingumo – bet tai ne jų onacijos nuopelnas. Jie paliko sostą išdidžiai, tačiau be orumo. Jų nužengimas į tamsą nebuvo vienas iš tų iškilmingų pasitraukimų, kurie palieka istorijoje niūrų jaudinantį įspūdį. Tai nebuvo nei nežemiška Karolio pirmojo ramybė, nei ereliškas Napoleono šauksmas. Nuoroda Karolis I Stuartas, Anglijos karalius, kuriam 1649 metais – buržuazinės revoliucijos metu buvo nukirsta galva. Nuorodos pabaiga. Jie stačiai pasišalino ir viskas. Jie nusijėmė karūną ir neįsaugojo aureolis. Jie tą padarė iš didžiai, bet ne karališkai. Tam tikrų mastų jie pasirodė neverti savo nelaimės didingumo. Karolis dešimtasis kelyje į Šerburą liepė iš apskrito stalo padaryti keturkampį ir atrodė buvo labiau susirūpinęs grėsme etiketui, o ne monarchijos griuvimu. Šis smulkmeniškumas nuliūdino atsidavusių žmonės, kurie mylėjo karaliaus šeimą ir rimtų žmonės, kurie gerbi karališkąją rasę. Užtat liaudis buvo nuostabi. Nacija vieną rytą atakuota pajuto savyje tiek jėgos, kad net neusirūstino už šį savotišką ginkluotą karaliaus maištą. Ji davė atkirti, bet buvo santuri, atstatė viską į savo vietas, gražino šalies valdymą į įstatymo rėmus – burbonus įtremti ir dėja tuo pasitenkino. Ji ištraukė senąjį karalių dešimtą iš pabaldakimo, kuris dengė Liudvika 14 ir švelniai jį pastatė ant žemės. Karališkosios šeimos narius jį lietė atsargiai ir su liūdėsiu. Ne vienas žmogus ir ne keli žmonės, o Prancūzija, visa Prancūzija, pergalinga ir nuo pergalės apsvaigusi Prancūzija atrodė prisiminė ir viso pasaulio akivaizdoje – įvykdė šios reikšmingus Giljomo Diuvero žodžius, jo pasakytus po barikadų dienos. Tiems, kurie pratė skinti malonės gėles nuo šio pasaulio didžiūnų ir šokinėti tarytum paukšteliai nuo vienos šakos ant kitos, nuo pažemintųjų prie tauraujančių, lengva būti įžūliems savo valdovui ištiktam negando. Bet aš visuomet gerbsiu savo karalių dalę, ypač kai jie prislėgti sielvarto nuoroda. Giljomas Duveras, rašytojas moralistas ir politinis veikėjas padėjęs įsiviešpatauti Henrikui ketvirtajam. Nuorodos pabaiga. Burbonai įsinešė Prancūzijos pagarbą, bet negailę stavime. Kaip jau pasakėme, jie pasirodė per smulkus juos ištikusios nelaimės akivaizdoje. Jie išnyko iš horizonto. Liepos revoliucija tučto jau įsigijo draugų ir priešų visame pasaulyje – Vieni veržėsi į ją su entuzijazmu ir džiaugsmu, kiti nuo jos nusigrėžė, kiekvienas pagal savo prigimtį. Europos valdovai, kaip pelėdos rytų jauštant pirmąją akimirką užsimerkė, įžeisti ir apstulbinti, o atsimerkė toj ėmė grasinti. Jų išgasti suprantamas rūstybė visai natūrali. O tuo tarpu ši keista revoliucija beveik nė nebuvo sukretimas – nugalėtieji burbonai net nesulaukė tos garbės, kad su jais būtų pasielgta kaip su priešais ir pralietas jų kraujas. Despotinis vyriausybės visuomet suinteresuotos, kad laisvė pati save apjuodintų, kaltino Liepos revoliuciją tuo, kad būdama rusti, ji pasiliko švelni. Beje, prieš ją niekas nesikesino, niekas nieko nerušė. Ją sveikino tie, kurie buvo labiausiai išgazdinti, labiausiai nepatenkinti, labiausiai suerzinti. Kad ir koks būtų mūsų egoizmas, kad ir kokia būtų mūsų pagėža, mums sužadina slėpiningą pagarbą įvykiai, kur jaučiame dalyvaujant kažką, kas veikia aukštesnėje sferoje neprieinamoje žmogui. Liepos revoliucija – tai triumfuojanti teisė, parbloškusi grubų faktą. Didinga ir kilnu. Teisė partrenkusi žemyn grubų faktą. Dėl to 1830 metų revoliucija buvo tokia spindinti, o taip pat tokia atlaidi. Triumfuojančiai teisiai nėra reikalo būti žiauriai. Teisė – tai visa, kas tikra ir teisinga. Teisė savybė – ji amžinai, graži ir tyra. Faktas iš pažiūros tarytum net absoliučiai būtinas, net kuo geriausiai priimtas amžininkų, jeigu jis egzistuoja tik kaip faktas – ir turi savyje pernelyg mažą teisės ar visai jos neturi, ilgainiui neišvengiamai taps šlykštus, bjaurus, net gal baisingas. Jeigu kas panorės konstatuoti, koks abuojas gali pasirodyti faktą žiūrint iš amžių tolumos, tegu nukreipia savo žvilgsnį į Makijavelį. Nuoroda Makijavelis 1469-1527 metai renesanso epochos italų rašytojas, politinis mąstytojas ir veikėjas. Savo politinėje programoje jis reikalavo vieningos tvirtos valdžios, kuri sugebėtų panaikinti Italijos feudalinį susiskaldimą. Ciniškai pateisino bet kurias priemonės šiai valdžiai pasiekti, veidmainystį ir žiaurumą, žodžio laužimą, išdavystę ir žudimus. Nuorodos pabaiga. Makiavelis tai anaip tol nepikta dvasia, ne demonas, ne niekingas ir pasigailėtinas rašytojas. Jis nedaugiau kaip faktas. Ir šisai faktas būdingas ne tik Italijai, bet ir Europai. Visam 16 amžiui. Jis atrodo šlykštus. Jis toks ir yra 19 amžiaus moralinės idėjos požiūrių. Šioji teisės kova su faktu tęsiasi nuo visuomenės atsiradimo laikų užbaigti dvikovą, sulydyti tyrą idėją su žmogaus gyvenimo realybė, priversti teisę taikingai įsiskverbti į fakto sritį ir faktą į teisės sritį, štai išminčių darbas. Antras skyrius prastai pasiūta. Tačiau vienas dalykas išminčių darbas, o kitas dalykas apsukruolių darbas. 1830 m. revoliucija greit pasibaigė. Vos tik revoliucija užeina ant seklumos, apsukruoliai beregint šoka draskyti nelaimės ištiktą laivą. Mūsų laikų apsukruoliai yra patys pasisavinę valstybės vyrų pavadinimą. Galiausiai pavadinimas valstybės vyras ėmė truputį dvelgti argo. Iš tikrųjų nereikia užmiršti, jog ten, kur nėra nieko, o tik tai apsukrumas neišvengiamai atsiranda menkysti. Pasakyti apsukrų žmogus – to lygu pasakyti vidutiniškas žmogus. Lygiai taip pat valstybės vyrai kartais reiškia išdavikai. Taigi, jei tikėtume apsukruoliais revoliucijos, panašios į Liepos revoliuciją, ne kas kita kaip perpjautos arterijos, reikia nedelsiant jas utvarstyti. Teisė per daug garsiai paskelbta sukelia samišį, todėl jeigu jau teisė įtvirtinta, reikia sustiprinti valstybę. Kai laisvė užtikrinta, reikia pagalvoti apie valdžią. Kol kas išminčiai dar neskiria savęs nuo apsukruolių, bet jau pradeda jausti nepasitikėjimą. Valdžia gerai. Bet visų pirma, kas gyra valdžia? Antra, iš kur ji? Apsukruoliai dedasi negirdį prislopintų prieštaravimų ir toliau dirba savo darbą. Šie politikai būtinybės kaukia gudriai dangsta jiems naudingas fikcijas, mano, kad svarbiausias tautos poreikis po revoliucijos, jeigu toji tauta yra monarchinis Europos dalis, tai apsirūpinti kokią nors dinastiją. Šitokiu būdu, sako jie, po revoliucijos ji gali turėti taiką, atseit gauti laiko savo žaizdoms užgydyti ir savo namams pataisyti. Dinastija pridengia pastolius ir ustoja ligoninę. Tačiau ne visuomet lengva įsigyti dinastiją. Iš bėdos pirmas gabus žmogus ar net pirmas sutiktas žmogus gali būti karaliumi. Pirmu atveju jūs turite Bonapartą, antru atveju į Turbidą. Nuoroda į Turbidas 1783-1824 metai. Meksikos reakcinis politinis veikėjas, vienas iš indienų sukilimų Meksikoje malšintojų. Spekuliuodamas tautos nacionalinių įsivadavimo siekiais – 1821 metais jis paskelbė Meksikos atsiskyrimą nuo Ispanijos, kurį laiką vadovavo Respublikiniai vyriausybei. 1822 metais pasiskelbė Meksikos imperatorium Augustino I vardu, bet netrukus buvo nuverstas ir ištrimtas. Nuorodos pabaiga. Tačiau pirma pakliuvusi pavardė negali sukurti dinastijos reikalingas tam tikras giminės senumas, o amžių raukšlės gaitomis nepadarysi. Jeigu sutiktume su valstybės vyrų požiūriu, žinoma, padarę visus deramus rezervus, tai kokias savybės privalo turėti iškylantis po revoliucijos naujasis karalius? Jis gali, ir tai netgi naudinga, būti revoliucionierius, kitaip sakant, būti pats dalyvavęs toje revoliucijoje pridėjęs prie jo savo ranką. Vis tiek, ar iš čia būtų susikompromitavęs, ar išgarsėjęs, ar būtų darbavęsis jos kirviu, ar veikęs špaga. Kokias ypatybės turi turėti dinastija? Ji turi būti priimtina nacijai. Tai yra iš tolo turi atrodyti revoliucinį, ne atliktais veiksmais, bet idėjomis. Ji privalo turėti praeitį ir būti istoriška, turėti ateitį ir žmonių simpatijas. Iš to aišku, kodėl Pirmosios revoliucijos pasitenkina susiradusios vyrą, Kromvelį ar Napoleoną ir kodėl antrosios būtinai stengiasi susirasti vardą Braunšveigo dinastija arba Orleano dinastija. Karališkosios šeimos panašius į tuos Indijos figmedžius, kurių kiekviena šaka palinkusi lygi pat žemės įleidžia į ją šaknis ir pati tampa figmedžių. Kiekviena šaka gali tapti dinastiją su vienintelė sąlyga – jai pasilenks prie liaudės. Tokia yra apsukruolių teorija. Tai šit kur glūdė didžiausias menas – pasiekti, kad sėkmės fanfarose suskambėtų katastrofos gaida, kad tie, kurie naudojasi sėkmės vaisiais, tuo pat metu drebėtų prieš ją – sukelti baimę dėl žengto žingsnio, padidinti perėjimo kreivę lygi progreso sulėtinimu – nublukinti tą aušrą, demaskuoti ir atmesti entuzijazmo kraštutinumus, nukapoti aštrius kampus ir nagus, pergalės triumfą apvinioti vata, apmuturiuoti teisę, flanelę suvystyti milžinę liaudį ir ją tučtojau paguldyti į lovą, šiam sveikatos pertekliui nustatyti dietą, Herkuliui paskirti sveikstančiojo režimą, svarbu įvykį atmiešti smulkiais kasdieniniais reikalais – Šį nektarą atskiestą gydomąją arbatą pasiūlyti protams, trokštantiems idealo, imtis atsargumo priemonių prieš pernelyg didelius laimėjimus, uždėti ant revoliucijos abažūrą. 1830 metai pasinaudojo šią teoriją, jau taikyta Anglijoje 1688 metais. Nuoroda Po 1830 metų prancūzų revoliucijos karaliaus sostą užėmė finansinės oligarchijos statytinis karalius buržualų į Filipas. Po 1688 metų vadinamosios šlovingosios revoliucijos Anglijoje į karaliaus sostą buržuazijos buvo pasodintas Jurgis III. Nuorodos pabaiga. 1830 metai tai revoliucija – sustojusi pusiaukelėje. Pusė progreso, teisės regimybė, tačiau logika nepripažįsta pusės, lygiai kaip saulė nepripažįsta žvakis. Kas sustabdo revoliuciją pusiaukelėje? Buržuazija. Kodėl? Todėl, kad buržuazija tai patenkintas troškimas – Vakar buvo noras pavalgyti, šiandien įsvirto sotimi, rytoj taps persisotinimu. Tai, kas įvyko 1814 metais po Napoleono, pasikartojo 1830 metais po Karolio dešimtojo. Bereikalo norėta buržuaziją padaryti klase. Buržuazija tai vien tik patenkinta tautos dalis. Buržua tai žmogus, kuris dabar turi laiko pasėdėti. Krėslas tai visai nekasta. Tačiau jei per anksti atsisėsi, gali sustabdyti patį žmonių giminėje žengimą pirmin. Šią klaidą dažnai darė buržuazija. Padaryta klaida negali būti pagrindas klasiai susiformuoti. Egoizmas nėra vienas iš visuomenės santvarkos poskirių. Pagaliau reikia būti teisingiams net egoizmo atžvilgių. Būklė, kurios po 1830 metų sukretimo siekė tautos dalis vadinama buržuazija – negali būti pavadinta inertiškumu, kylančiu iš abejingumo bei tingulio ir turinčių savyje truputį gėdos. Tai nebuvo ne miegas, kuris suponuoja trumpas nūdulį prieinamas apnams. Tai buvo poilsis. Poilsis – tai žodis turys dvilypę ypatingą ir beveik prieštaringą prasme. Kariuomenės dalinį žygyje – tai judėjimas. Dalinio sustojimas – tai ramybė. Poilsis – tai jėgų atstatymas, tai ginkluota ir budri ramybė, tai įvykęs faktas, kuris įstato sargybinius ir imasi apsaugos priemonių. Poilsi suponuoja kautinės vakar ir kautinės rytoj. Toks ir yra periodas tarp 1830 ir 1848 metų. Tai, ką mes čia vadiname kautinėmis, taip pat galima pavadinti progresu – Taigi buržuazijai, kaip ir valstybės vyrams, reikėjo žmogaus, kuris įkūnytų savoką poilsis. Žmogus, kuris galėtų vadintis tačiau ir todėl. Sudėtinga individualybė reiškinti revoliuciją ir reiškinti pastovumą, kitaip tariant tvirtinanti dabartį, rodanti gyvą pavyzdį, kaip praeitis derinama su ateitimi. Tasai žmogus buvo čia pat po ranka. Jis vadinosi Louis Filipas – orleanietis. 221 balsas padarė Luji Filipą karaliumi. Lafayetas apsijėmė atlikti karūnaciją. Jis pavadino Luji Filipą geriausią respubliką. Paryžiaus rotušė atstojo Reimso katedrą. Nuoroda. 1830 m. kovo 15 dieną atstovų rūmai – 221 balso iš 402 daugumą priėmė 221 adresą, reiškusi opoziciją Karoliui dešimtajam. Tai buvo Liepos revoliucijos prologas. Lafayetas 1757-1834 18 amžiaus pabaigos ir 19 amžiaus pirmojo trečdalio prancūzų politinis veikėjas – nuosaikus liberalas, konstitucionalistas, pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos dalyvis. Restauracijos laikais vaidino žymų vaidmenį liberalinėme judėjime ir buvo populiarus. Liepos revoliucijos metu buvo paskirtas nacionalinės gvardijos viršininkų. 1832 metais išėjo demision. Reimso katedra iki pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos – Prancūzijos karaliai buvo vainikuojami Reimso katedroje. Nuorodos pabaiga. Šis sosto pakeitimas pusoščių ir buvo 1830 metų darbas. Kai apsukruoliai pasiekė savo tikslą, iškilo aikštėn didžiulis jų sprendimo įdingumas. Viskas buvo atlikta niemaš, nepaisant absoliutinės teisės. Absoliutinė teisė sušuko, aš protestuoju – Paskui grėslų ženklas, ji vėl pasislėpė šešėlyje. Trečias skyrius – Louis Filipas. Revoliucijų sunki ranka ir tikslė akis. Jos smogė tvirtai ir taikliai. Net tokia nepilna revoliucija, tokia menka nesubrendusi antraeilė, kaip 1830 metų revoliucija, beveik visuomet būna pakankamai apdairi, kad neatrodytų atėjusi nelaiku – revoliucijų užtemimas niekuomet nesti valdžios įsižadėjimas. Tačiau per daug nesigirkime. Pasitaiko suklysti revoliucijoms ir tuomet įvyksta rimtų nesusipratimų. Grįžkime į 1830 metus. Nukrypusiems nuo savo kelio 1830 metams vis dėlto pasisekė. Toje situacijoje, kuri po striukos revoliucijos buvo pavadinta tvarka, monarchas pasirodė vertingesnis už monarchiją.